บุ๊กทูสิบแปดเดซอยตูการทำความสะอาดบ้าน limpeza da casa วันนี้เป็นวันเสาร์ hoje é sábado วันนี้เรามีเวลา hoje temos tempo วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ hoje vamos limpar a casa ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ eu limpo o banheiro สามีของดิฉันกำลังล้างรถ o meu marido lava o carro เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน As crianças lavam as bicicletas. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ A avó rega as flores. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก As crianças arrumam o quarto das crianças. สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา O meu marido arruma o seu escritório. ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า Eu estou pondo a roupa na máquina de lavar. ดิฉันกำลังตากผ้า Eu estou pendurando a roupa. ดิฉันกำลังรีดผ้า Eu estou passando a roupa. หน้าต่างสกปรก As janelas estão sujas. พื้นห้องสกปรก O chão está sujo. จานชามสกปรก A louça está suja. ใครเช็ดหน้าต่าง Quem limpa os vidros? ใครดูดฝุ่น Quem aspira? ใครล้างจาน Quem lava a louça?